La presentació de la plataforma s'ha fet a la Casa de la Convalescència de Barcelona i ha comptat amb la participació d'una quinzena de representants dels integrants del grup, entre els quals destaca l'Associació Agroecològica de Gallecs, Producció, Capravo, Distribució, Fundació Alicia, Restauració i l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, Consum, així com la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i entitats socials com la Fundació del Banc dels Aliments i la Creu Roja de Catalunya. Aquesta iniciativa pionera a l'Estat i impulsada per la Universitat Autònoma de Barcelona pretén que tots els agents de la cadena alimentària col·laborin per evitar la malversació de menjar i que estableixin estratègies conjuntes de sensibilització social. La plataforma ha impulsat el manifest Prou malbaratar aliments per plasmar per escrit els seus objectius principals, entre els quals destaca reduir com a mínim a la meitat la deixalla alimentària abans de 2025, seguint les recomanacions del Parlament Europeu. El document també compromet les entitats i empreses a sensibilitzar la societat sobre el malbaratament alimentari alimentari, oferir suport a la investigació sobre el, mal, sobre el malbaratament alimentari, oferir suport a la investigació i innovació, fer més transparent la informació sobre els residus alimentaris i promoure també canvis normatius que afavoreixin l'aprofitament del menjar en bon estat, així com mesures econòmiques i fiscals orientades a la prevenció de les pèrdues. Les deixalles alimentàries per a, Cata eh, a Catalunya es tradueixen en 35 quilos de menjar en bon estat per persona cada any, quantitat que que suposa més de 262.000 tones en el seu conjunt, que pugen a 750.000 si les xifres de les si a les xifres de les cases, els comerços i els restaurants s'hi sumen l'agricultura, la indústria agroalimentària i la distribució a l'engròs la responsable de l'àrea de prevenció i foment del reciclatge de l'Agència de Residus de Catalunya, Pilar Xiva, ha explicat que amb la quantitat indecent de menjar que es desaprofita actualment a Catalunya es podria alimentar mig milió de persones sense recursos.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 Comencem parlant del regidor Raimon Blasi, que presenta avui la guia de serveis d'economia social i solidària del districte de Sant Andreu. Avui a les 5 de la tarda el regidor de Sant Andreu, Raimon Blasi, presentarà la guia dels serveis d'economia social i solidària del districte aquí de Sant Andreu. Aquest document recull les botigues de comerç just, cooperatives de consum, bancs del temps, entitats, mercats d'intercanvi també, rebost d'aliments i empreses d'inserció laboral, entre d'altres, que hi ha aquí al districte. L'acte es farà a la sala Andreu Cortines de la mateixa seu del districte que es troba a la plaça Orfila número 1. I atenció perquè ahir es va realitzar el Consell de Barri de Baró de Viver. Ahir al Centre Cívic de Baró de Viver es va realitzar un nou Consell de Barri d'aquí de, del barri que va comptar amb dos temes destacats. Per una banda es va parlar de les obres del Centre Cívic del barri de, la, i, el, i també del Casal també d'Avis i per altra de les novetats en la instal·lació dels ascensors necessaris a instal·lar en alguns blocs de pisos d'aquí de Baró de Viver.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 Més informació, torn, ens, avui ens movem a través del barri de Baró de Viver i hem de dir que el districte de Sant Andreu dignifica els entorns de l'estació de metro de Baró de Viver. El districte de Sant Andreu està executant un seguit d'actuacions per a la dignificació dels entorns de l'estació del metro de la línia 1 de Baró de Viver. Aquestes actuacions inclouen l'enjardinament i urbanització de les zones que hi ha al voltant d'aquesta estació per tal de fer d'aquesta zona un espai més agradable. Les actuacions tenen un pressupost total de 313.637 euros i està previst que finalitzin a mitjans de gener. En total, les obres abasten 830 metres quadrats de superfície. El regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, ha destacat que aquesta és una actuació molt important per al barri de Baró de Viver. Els veïns feia molts anys que demanaven que s'adequés tot aquest espai per tal de dotar de més seguretat a aquest àmbit que a les nits pot ser inhòspit i ha afegit que amb actuacions amb aquestes actuacions integrem aquest espai en el barri. Les obres contemplen dos factors essencials, una reurbanització de l'entorn més immediat de l'estació i sobretot la instal·lació d'enllumenat públic en l'àmbit. Així s'està enjardinant la zona i ampliant la calçada. També s'està actuant en les voreres, reparant-les i implantant el clavegaram en aquest àmbit. Posteriorment, en una segona actuació independent de la que s'està duent a terme actualment, està previst dur a terme la instal·lació d'horts urbans i una pista esportiva per a la pràctica de l'esquate a l'entorn. Aquestes obres, que està previst que es duin a terme durant els primers mesos de 2014, s'ha consensuat i s'han treballat amb la participació de la Comissió d'Urbanisme de l'Associació de Veïns de la zona. Continuen les obres per construir un nou centre cívic i espai de gent gran a Baró de Viver. Continuen les obres per construir un nou, un nou centre cívic i espai de gent gran aquí en el districte de Sant Andreu. El nou espai està enllestit, eh, estarà enllestit el primer trimestre de 2015. El nou equipament tindrà una superfície de 1.652 metres quadrats situat entre els carrers de Quito i de Tucumán i la futura plaça que sorgirà de l'obertura del carrer del Beat Domènec Savió tindrà dos espais diferents segons els usos que tinguin. D'una banda hi haurà l'espai per a la gent gran que disposarà d'una sala general, dues sales taller, un despatx de gestió, un bar que es podrà incorporar a l'àmbit comú un magatzem i serveis propis. Pel que fa al centre cívic, tindrà sales, taller per activitats físiques i els vestidors associats, un taller d'usos múltiples i un magatzem, el taller de manipulació, un taller de cuina i una sala d'assaig. El pressupost per a l'actuació Eh, és, és a més, l'edifici tindrà un conjunt d'espais d'ús comú, com són la sala polivalent i un vestíbul, la sala d'exposicions amb magatzem i l'àrea d'administració i acollida. També es construirà una tanca vegetal al llarg del perímetre que proporcionarà protecció respecte a l'entorn i que funcionarà com a element de control tèrmic a l'estiu. El pressupost per l'actuació és d'uns 2,6 milions d'euros. Aquesta és una de les actuacions més importants que es duran a terme al districte d'aquí de, de, de, de Sant Andreu durant aquest mandat, ha explicat el regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, i ha recordat que d'aquesta manera millorem les condicions en què els veïns estaven duent a terme les activitats amb un espai molt agradable i arquitectònicament molt ben treballat. I ara sí, ara obrim plana cultural perquè estem ja plenament de cap de setmana i volem gaudir d'aquests dos dies dies que tenim de festa per passar-nos-ho d'allò més bé. Doncs eh, obrim a eh, plana cultural parlant del Sant Andreu Teatre, el SAT, que estrena l'obra Una nit d'estiu de somni, que és de William Shakespeare, eh, però és una versió lliure. El Sant Andreu Teatre, aquí al carrer Neopatre número 54, us ofereix avui a les 9 del vespre l'estrena d'una nit d'estiu de somni de Shakespeare, William, eh, com acaba de dir en Jordi, és una, és una versió lliure i va càrrec de la companyia Teatre pels Escosits. L'obra s'inclou dins la programació de la onzena edició del Ficat al Sat. L'espectacle és en català i en anglès, té una durada d'una hora i mitja aproximadament i el preu és de 9 euros i més coses que tenim preparades per al dia d'avui, perquè el Centre Cultural Can Fabra us ofereix la conferència Coneguem el món amb nens i furgoneta, una manera de viatjar diferent. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Cire número 24, us ofereix avui a les 7 de la tarda la conferència Coneguem el món, amb nens i furgoneta, una manera de viatjar diferent, a càrrec dels autors del blog Valenote valenotància. Doncs sí, ja hem de dir que organitza Coneguem el món i col·labora el districte de Sant Andreu l'Ajuntament de Barcelona. I un últim apunt abans d'acabar aquest primer repàs de notícies, parlem de l'espai 30 de la nau Ivanov, que s'ofereix Wolf Saxon més analògic en concert. L'espai 30 de la nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 30, us ofereix avui a les 9 i mitja del vespre Wolf, Saxon i Analògic en concert. El preu de, de bàsicament de l'espectacle doncs és de 4 euros. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que fem, fem tot seguit, doncs una petita pausa i, escol i escoltem una mica de música i tornem. sap res més que com ets important. Amb tu jo em vaig fent gran, ja no em passa pel cap res on no hi ets. Ja no ens farà el trobar-me amb ningú més. I jo, hi ha cops que no et puc mirar. No sé ni pas el cas que em passi d'estimar. Jo em vull cansar l'has de carregar. Fes-ho perquè tu vols, fes-ho de gust.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 Muy buenos días. Muy buenos días. Pues cuéntanos, ¿cómo fue el, ayer el, el Consejo de Barri? Porque habían temas bastante importantes a tocar, ¿no? Ayer. Sí, sí, ayer era bastante importante, porque se trataron de los ascensores del barrio, mm. que hay que poner unos ascensores en unas viviendas que no tienen, y entonces lo han aprobado, y mm. entonces dijeron que eh, una parte la pagaría el patronato y otra mínima parte lo pagaría el, los vecinos. Mm. Y entonces eh, es algo que hemos adelantado. Luego también se habló los temas de los huertos urbanos, las obras que están haciendo en el metro, mm-hmm me pareció bastante mm, bien, porque está dando en el alumbrado, mm. eh, que haya más gente en esta parada de metro. Claro. Ese fue uno de los otros temas. Porque tenemos que decir que hace más de 20 años que después que el Patronato Municipal la Hábitat ya construyera los edificios, eh, se han relojado a vecinos de las, de las que antes ya se llamaban casas baratas, ¿no? Exactamente, sí, sí, vivíamos todos en casas baratas en mm. esas bajitas, y entonces las tiraron para renovar el barrio. Mm-hmm. Pero unas viviendas sí tienen ascensores y otras no tienen ascensores. Mm-hmm. Claro, y resulta que las que no tienen ascensores, las personas mayores viven arriba del todo. Mm-hmm. Entonces, claro, tiene mucha dificultad para poder subir a, a sus viviendas. Y hay gente que hace años que no sale a la calle por no tener acceso a poder luego subir. ¿Y esto cómo, esto cómo se va a solucionar? Porque, claro, mm, hace más de 20 años que estamos con este tema, son 192 familias de barrio y B que están pidiendo esta ayuda ah, y, ahora se está esperando a ver qué, es lo que pasa, ¿no? Hombre, ayer en el consejo de barrio que hubo, mm. la esperanza fue mejor. Mm. Eh, al menos nos dieron una, un aliciente de que ya se estaba eh, formando para, para eh, tienen que ir los ascensores, porque qué parte tienen que pasar, Mm. Al menos lo están estudiando, que antes no hacían nada de eso. Al menos ahora vemos otra clase de, interés que antes no había. ¿Y esto cómo se va a hacer? ¿En diversas fases? No, no, eh, si se hace serán las dos fases que no, tiene, que no tienen ascensores. y Es que solo son dos fases que no tienen ascensores en valor de nivel Es la Plaza de Alfons y la Plaza de Francisco Martínez. Entonces, son las únicas dos que no tienen ascensor. Los demás edificios sí que tienen ascensor. Pero claro, tenemos que apoyar a los que no tienen ascensor. Claro, porque... a ver, si son, si son gente mayor, pues evidentemente les va, a, les va a costar subir cada vez más, ¿no? Y, es lo que me, decías ahora, que igual no salen a la calle. No, no, hay gente que no sale a la calle, porque está, que van en sillas de ruedas, porque ya son muy mayores, Hmm. Entonces, ahora ya es que no tienen ni acceso a poder bajar. Hmm. Porque, claro, si no la baja alguien, luego, ¿cómo suben a esas, viviendas otra vez? Hmm. Esperemos que todo se vaya solucionando poco a poco. Y el tema de lo de la estación, de estación de metro que se tenía que rehabilitar y todo esto, ¿cómo está? A ver, la estación del, metro están haciendo, ya están haciendo las obras. Porque ahí quieren hacer unas, alumbrarlo más porque ese metro está muy alejado de, de la, de la población. Hmm. Está muy solitario y entonces, claro, ahí habían, su, surgido problemas hmm. con gente mayor, que a la gente joven que le habían robado. Entonces ahora quieren hacer más alumbrado y los huertos urbanos para que esté más, más habitado, para que hmm. haya, algo de solución. O sea que... parece que está funcionamiento. O sea que también habrá mm, jardines para que la gente pueda pasar, pasear por allí. Sí, sí, sí, sí. Aparte de eso, habrá unos huertos la gente eh, podrá eh, plantar, hacer cosas, mm. como han hecho muchos en muchos barrios. Me parece que ya también hay mm. unos huertos urbanos, y entonces, claro, todo eso es un acceso a, mejor, a mejoría. Claro. Esperamos. Además también se está implantando eh, lo que es la, cloaca en este ámbito, ¿no? Sí, sí, sí, y, aparte ya están haciendo obras y está haciendo también aparcamientos para que los coches que, que, dejaban, en, un descampado que hay que estén bien, bien aparcados y entonces tenga más visibilidad la gente que sale del metro poder ver por dónde vas caminando, ¿entiendes? Un poquito más de solución. ¿Y esto se sabe cuándo estará listo ya o todavía...? Las obras están, están haciendo las obras ya. Entonces ya está, estamos viendo movimiento ya dentro de la del el, torno del metro. Y ¿Eh? por lo que respecta a la construcción del centro cívico y el Espai de Gran A ver, están de obras también, ya han empezado las obras también. Entonces, a ver, parece que creo que año, o año y medio estaría Yo creo que es otra cosa buena para el barrio, porque es una manera de estar todas las entidades juntas. Claro. Porque ya, aparte yo de ser una vecina del barrio, también tengo un centro cultural de las sevillanas. Ah, muy bien. ¿Entiendes? Y entonces... O sea que esto es eh, lo de las sevillanas estará también dentro del centro cívico, ¿no? Sí, sí, todo, todo para, eh, todas las entidades irán juntas al mismo, al mismo edificio. Entonces será una ventaja. Que el edificio será tanto para, tanto para el centro cívico como para la Gran. Sí, pues la Gengran estará siempre, tendrá sus zonas para ellos, porque esa zona es, no lo mismo que las, los demás centros cívicos solo unos días, Mm. como Sevillana, como otro, como Tanca, como todos los deportes que, hay en entidades, eh, se hacen solo por días, entonces no es lo mismo. Lo que sí que estarán siempre allí será el centro cívico y los, y los yayos, el casal de avis. Y esto va a ser pues muy importante para, para de Vive porque va pues a cambiar un poco todo toda la zona, ¿no? Hombre, el hábito, porque mm. nosotros mismos ahora mismo no tenemos ni una sala de acto, de por si quieren hacer los yayos algo, Mm. Lo nosotros queremos hacer algún, un simple carnaval, mm. no se puede hacer porque no tenemos, se hace en la calle, porque mm. no tenemos un centro, un sitio para poder estar dentro de, un local, de una sala de actos, como tienen todos los barrios, y ahora por pues, así la tendremos. Muy bien. Pues esperemos que esto vaya adelante y que Bebé salga cuanto más mejor para, para todo el barrio, ¿no? E, eso esperemos esperamos. De acuerdo. Pues Manoli, muchísimas gracias por atendernos hoy. y Esperemos que en los próximos días podamos continuar hablando de las obras y de las mejoras que se puedan hacer en Baro de Ibe. Muchas gracias. Si hago alguna, hago falta alguna vez para ayudar en alguna duda, me puedes llamar tranquilamente. De acuerdo, pues muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Molt bé, doncs ens ho, company, ens ho deia la nostra companya Manoli, que tal com ens ha dit també pertany a l'associació de veïns i veïnes d'aquest barri de Verdó i Bé i porta el tema de les sevillanes, ens ha comentat. Doncs això, eh, s'estan acabant, bueno, s'estan construint aquest centre cívic, aquest espai de gent gran a Verdó i Bé, que tal com ens afirmava, doncs estarà pel primer trimestre previsiblement del 2015. Haurem d'esperar encara un any a poder tenir tot això enllestit i que els, que els veïns i les veïnes en puguin gaudir eh, d'aquests aquest, espais.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 Doncs cada setmana anem coneixent eh, doncs, qui, qui, quines activitats es realitzen dintre d'aquesta nova edició, la onzena ja, del Ficat Alçat i avui doncs, volem parlar-ne també per donar a conèixer doncs, a les diferents companyies que eh, treballen al districte de Sant Andreu. Per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic a l'Eduard Vicente, connectem amb el SAT, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, eh, avui es realitzarà dins aquesta onzena edició del Ficat SAT aquesta obra Una nit d'estiu de somni del William Shakespeare, oi? Eh, correcte, sí, una, una nit d'estiu de somni de William Shakespeare. És una, mm. és una peça de la companyia de teatre pels descosits mm -hmm. que avui doncs, estrenen, no? serà la primera vegada que es pugui veure i és una, és una versió lliure de, del somni d'una nit d'estiu. O sigui que mm -hmm. Ells han, han fet aquest joc, de, aquest joc de paraules, no? en diuen una nit d'estiu de somni, mm -hmm. eh, però és, és això, és una versió doncs, lliure de, del somni d'una nit d'estiu. Uh mhm. -huh. És una versió d'aquella pel·lícula que segurament haurem vist alguna vegada, no? Per Correcte, sí. Uh mhm. -huh. Llavors, està dirigida per Pep Salvat uh mhm. -huh. i, i hi ha una bona colla d'intèrprets doncs, d'aquí, de, no? de, del barri. La uh -huh. veritat és que és una bona oportunitat perquè la companyia teatre per Descosits sempre doncs sempre que venen eh, porten peces de, de molta qualitat no? I, i és, doncs és una oportunitat per veure també el que s'està fent al barri. Doncs eh, és una oportunitat també per conèixer no? el, que, el que fan a les diferents companyies d'aquí de, de la, del nostre barri. Exacte, i també veure un espectacle amb 13 intèrprets de l'escenari doncs, no és habitual no? dintre del ficat alçat i llavors és, és, eh, sempre és interessant. Uh -huh. A més a més, també tenim d'altres activitats eh, per donar a conèixer que es realitzen aquest cap de setmana. Eh, precisament fins aquest diumenge el SAT ofereix Gullivera al País del Liput, oi? Sí, correcte. Aquest cap de setmana queden ja les tres últimes funcions. Uh mm. -huh. um, L'espectacle és un espectacle que ha voltat per tot el món i que porta molts anys sense, és, eh, de teatre, és de titelles i de, i de música, del mm. Centre de Titelles de Lleida i tothom que, tothom que el veu doncs, en surt enamorat, no? perquè la música ja atrapa els nens més petitets i després la història, que és el conte, el conte de sempre, doncs, tots, el, tots el coneixem i és, és, és un conte molt bonic, no? I, i els valors que explica són valors interessants per, doncs, per difondre a la canalla i que prenguin. El que sí que és important és que fan una mica de barreja entre teatre, titelles... Mm. Sí, és això, el que fan és... Bueno, perquè els mateixos manipuladors dels titelles també són actors mm -hmm. i, i aleshores són ells els que, els que posen la música, els que canten, els que manipulen els titelles a la vista del públic mm -hmm. i, i els que a la vegada també doncs, fan d'actors, no? fan de mariners. Un espectacle que ens arriba directament des del centre de titelles de Lleida. Correcte, sí, és una, bueno, és una de les companyies més importants que hi ha de titelles aquí a Catalunya mm. i aquest particularment és un espectacle que fa, fa molts, molts anys que es fa i que, i que i que volta, no? I mm. si un espectacle dura tants anys és perquè, és perquè la qualitat eh, és molt bona i perquè, i perquè no, o sigui, no para de, de, doncs de, de satisfer el públic. No? Mm -hmm. El que sí que és important és que els nens i les nenes que hi assisteixin a aquesta representació de diumenge, doncs, bé, d'aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge, doncs que puguin, els hi arribi aquest, eh, sí, els arribi aquest missatge no? de, de, de companyia, de diversitat, d'entesa, d'amistat. Correcte, sí, bueno, tots més o menys coneixem la història no? del Gulliver que arriba en aquest país, mm. de, dels Lilliputs, que són, tan, que són petitets i que el primer, doncs, davant l'arribada d'un desconegut, doncs, que és una cosa que passa moltes vegades, la gent doncs, eh, no, no, que no ho acaba d'acceptar. No? Llavors, el, el conte i el missatge és aquest d'acceptar els altres tal com són no? I, de, i de que tots junts doncs, es, eh, plegats es poden aconseguir fer coses que, que no t'imagines. No? Uh mhm. -huh. D'acord, doncs si vols afegir alguna cosa més... Bueno, um, potser avançar que la setmana vinent és la setmana que tindrem dansa uh mhm. -huh. i doncs, com sempre fem un espectacle de dansa per adults i el diumenge el reservem per fer un espectacle de dansa per nens uh -huh. i en mhm. aquest cas tant el d'adults com el de nens és de la companyia Thomas Nun, que és la companyia resident aquí al teatre. Sí. El, el d'adults és un espectacle de dansa integrada, que vol dir que, que part dels ballarins eh, tenen diversitat funcional, és a dir, hi ha, gent que, hi ha una ballarina amb cadira de rodes i així, mm. i es estrena, i és la primera vegada que Thomas Nun eh, fa un espectacle de dansa integrada, llavors és molt, molt interessant, perquè Thomas sí que ha treballat per companyies angleses i, i noruegues i així, amb, amb peces de dansa integrada, però no n'havia fet cap mai ell, on els seus ballarins eh, compartissin escenari amb, doncs, amb persones amb discapacitades. No? Mm. I això es, es podrà veure el divendres i el dissabte, i el diumenge Thomas Nun tornarà al, a, a portar el seu espectacle familiar, que és Balbí del meu avi, mm. que és un espectacle de dansa per nens, um, basat en els contes que li explicava el seu avi quan era petit. No? L'avi de Thomas Nunn és hindú mm. i, i llavors l'espectacle és un viatge una mica cap a la Índia i té punts de Bangra i de Bollywood i, i la veritat és que quan el vam fer ja fa anys um, tothom estava molt content. És a dir, que la setmana que ve toca dansa, és, és, és això el que volia dir. És a dir, que la, sí, el, el Fica't d'Alçats s'aturarà la setmana que ve per Correcte. oferir aquest cicle de dansa que ja s'està oferint des de fa uns quants dies ja. Sí, sempre doncs això, l'última setmana de cada mes la mm. dediquem a la dansa. I fem, bueno, el que sempre us comento, no? que fem l'espectacle per adults i el diumenge un espectacle de dansa familiar. Molt bé. Doncs Eduardo Vicente, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i nosaltres convidem a tots els veïns i veïnes que s'apropin al Sant Andreu Teatre que val la pena per poder gaudir d'aquestes dues obres. No? D'una banda, Un somni de la nit d'estiu del William Shakespeare i el... el el dissabte i diumenge al Gulliver per als més petits. Correcte. D'acord, doncs moltíssimes gràcies. A vosaltres. Bon dia. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs ja ho sabeu, aquest espectacle, el somni d'una nit d'estiu, es realitza al Sant Andreu Teatre, és un espectacle que es realitza tant en català com en anglès, es barregen les dues llengües, té una durada d'una hora i mitja i el seu preu és de 9 euros. També dir-vos que aquest Gulliver al País de l'Iliput també el podreu gaudir eh, dissabte i diumenge, dissabte a dos quarts de sis de la tarda, diumenge a les 12 del migdia i també a dos quarts de sis de la tarda, és a dir que diumenge hi ha doble sessió per tots els públics i l'espectacle és en català. Molt bé, doncs ara sí, ara farem una petita pausa, però atenció perquè tot seguit el que volem fer és entrar dintre del que és la nostra àrea de servei. Avui parlarem d'economia amb el Jordi, que ja el tenim preparat aquí.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 Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs avui i aquesta, aquests dies s'està efectuant una acció formativa eh, que té relació amb l'emprenedoria i es realitza a l'Institut Josep Comas i Solà. Doncs explica'm com s'està duent a terme aquesta activitat. Doncs aquesta acció formativa que es fa des dels programes del Catalunya Empren i de l'acció formativa en gestió d'economia solidària, el que volem dur a terme és és que els alumnes de, de, de l'IE Josep Comas i Solà eh, prenguin consciència del que és l'emprenedoria i que tinguin un petit tas del que voldrien emprendre el seu propi negoci per d'aquí un futur mai se sap uh -huh. si voldran ells dur-lo a terme o no. Uh -huh. eh, aquesta formació el que es basa és en ensenyar-los a fer un pla de negoci, uh -huh a un nivell bàsic, per suposat, eh, adaptat eh, al pla de negoci a cada un dels projectes que el, els propis nens, en, els propis alumnes han triat, uh -huh. i, i que ara bueno, este, portem ja dues sessions, la primera va ser purament introductòria, uh -huh. i la segona ja vam començar a tindre un van començar a tindre un petit tas del que significa fer un, un pla de negoci. Uh -huh. I a quines edats tenen els de Comerç Solà? Estem parlant d'entre 15 i 17 anys, uh -huh. Ah. d'alumnes de tercer i quart ESO, de l'aula oberta. I quin interès mostren per aquesta acció? Realment, el fet de que els puguis deixar triar el seu propi projecte, uh mm. -huh. crec jo que, els, eh, que fa que s'interessin molt en, en què significa eh, portar a terme un possible somni. Uh mm-hmm. -huh i, i la veritat és que tenen molta energia i jo els veig amb moltes ganes de treballar. Uh -huh. És a dir, que tenen imaginació, em, eh, ho fan amb ganes de, per, per poder agafar aquesta emprenedoria de muntar el seu propi negoci. No? Exacte, mira, sí, tens uns quants uh mhm, -huh. exemples aquí. Sí. Per exemple, hi ha, hi ha hagut uh, un grup de tres de, uh mhm. -huh. que han volgut... Uh, obrir un, eh, que han volgut fer el projecte sobre una òptica ah, hi ha, hi ha uns d'altres que una de, de les participants del grup eh, sap ballar i fa classes i per tant ha volgut obrir una escola de, de dansa uh mm-hmm. -huh. eh, per adolescents uh mm-hmm. -huh. o fins i tot tenim eh, dos noies que han volgut obrir un taller de convertir-se una miqueta en dissenyadores i vendre els seus propis dissenys. a, eh, a, uh-huh. eh, I estan pensant en fer-ho també no massa lluny de la Trinitat Vella, així que ah, mira. està molt bé. O sigui que tenen ganes de, de fer coses, això és important. Exacte. <laughs> molt bé. Doncs eh, aquesta, aquesta acció formativa no sé quant dies dura o quan, quin temps... Eh... Uh, aquesta acció formativa es du a terme cada dimarts de, a l'escola, a la pròpia uh mm-hmm. -huh. escola, i, i es durà a terme fins uh, abans de Setmana Santa. Uh -huh. um, el que es pretén és que uh, fins al uh, l'últim dimarts, abans de mm. Setmana Santa, puguin fer una presentació on ensenyin, eh, on presentin el seu negoci uh mhm. -huh. i fins la classe abans que aquesta doncs està fent... Eh, està retocant el pla de negoci i estar-lo Uh mhm. -huh. perfilant. I creus ah, que aquests joves que ara ens comentaves, creus que podran dur a terme en un futur el seu negoci? Els veus així animats en un futur a, a dur-los a terme o què? O si tenen també, no? també opcions també dir els negocis que ens comentaves, no? l'escola de dansa, l'òptica, no sé quins dels projectes així que ens comentaves tenen com més opcions Home. de, de, de, de ser viables, vull dir, saps? Uh, aviam, ara com ara, clar, això no és... Encara és d'hora, no? Ja, encara és d'hora, encara és molt d'hora, però vull sí, dir... Perquè aquestes coses clar, sempre... mai se saben, no? Ja, ja. S'han d'anar madurant, no? A poc a poc. Encara, sí, encara, sí, sí, sí, estem sí, començant, sí. però... Dic d'entrada, dic no sé quins els veus més futur. Home, aviam, tots jo, jo sempre penso que tots els negocis tenen el seu futur, no, no només... tracta, no es tracta potser tant del projecte, sinó també de, no? de, potser de, no, de, dels participants, o també no? de, de, de l'entusiasme, no? també també que tinguin de la iniciativa, no? també és que tinguin molt, és molt els joves. que hi posin el, vale. el, els propis emprenedors, això vale. no només amb nens, sinó amb tots amb els tot. àmbits, és un tema d'actitud i és un tema també de veure com es fan les coses. Aquí, clar, els tocarà fer un, un una pla de negoci també. investigació de mm. mercats, mm. d'estar mirant doncs, on hi ha menys competència, on hi ha més, on... I de quina, de quina manera els ajudeu? Si marqueu alguna, algunes idees, alguna manera de, de funcionar... No, el que fem és dividim la classe entre el que seria la, la teoria i la pràctica. Mm. A, a l'inici el que fem és eh, agafar uns quatre conceptes teòrics mm. intentats els intentem donar d'una manera molt pràctica, amb exemples eh, que puguin entendre, i després del pati el que fem és anem a la sala dels ordinadors mm. i són ells els que s'encarreguen d'anar d'anar duent a terme el que han après abans la, la teoria. Molt bé. I donat que estem... Eh, per a nosaltres doncs, aleshores estem passant de taula en taula i, i controlant que ho vagin fent bé i, i ajudar-los, clar, que sigui Molt. possible. <laughs> doncs això de, de treballar amb aquestes edats suposo que també és una mica reforçar el, el, la teva autoestima, no? Bueno, reforçar l'autoestima i després també que no només a, eh, clar, estem parlant de que eh, aquí estem en el rol de professors mm. i no només els estem ensenyant el, o sigui, un pla de negoci a part de que eh, els ensenyem a fer mates, els ensenyarem a, a com redactar un, un text, un negoci. a... també els ensenyem a treballar en grup, cosa que Clar, és, és molt, molt important, important no? en, en un futur, en, per la seguida laboral. Clar. Exacte, mm. s'hauran de saber, la, tindran unes tasques per fer i que s'hauran de saber dividir aquestes tasques entre, entre els dos, Entre tres que són. Mm. Uh, que això no sempre és fàcil. I, mm -hmm. Per tant, els, donar una miqueta, doncs, eh, Uh mhm. -huh. Aquesta formació de Sotama, per així dir-ho. Podran aprendre moltes coses, no? Aquests valors que ens comentaves de, bueno, de treballar en equip, també, no? d'aprendre de decisions, també, no? de, de desenvolupar cada, cada un també dels joves també un rol, no? que cadascú també tingui també, no? eh, sàpiga també tingui com les seves tasques assignades, no? també, vull dir, sí, sí, sí, vull dir que suposar. bàsicament són moltes coses les que podran aprendre. Com que molts d'ells el que volen fer són obrir botigues, doncs dintre mm. de botiga clar, també els demanarem que especifiquin cadascun el rol que tindrà. Clar. Mm. Ah que qui posar un exemple, eh? qui estarà vigilant, Clar. qui estarà mm, atenent al públic. Clar. Eh, tot sí, això sí. Són, són cosetes que, bueno, que, que hauran de fer i que, que s'hauran de pensar, que hauran de prendre decisions, sí, sí. I això es realitza cada dimarts, eh? Cada dimarts, mm -hmm. al matí. De moment heu aconseguit cinc, cinc grups, no?, pel que estic veient. Sí, són cinc grups, eh, mm -hmm. bueno, són tots els nens a l'aula oberta que s'han... Mm -hmm s'han muntat ells mateixos els grups i, mm. i han quedat així. Uh, nosaltres amb això ja els hi vam donar la llibertat aquesta que tinguessin, de fer els mm. grups que volguessin i, i que triessin ells les pròpies idees mm i, i ara el que toca és posar-les en pràctica. I per aquest dimarts teniu molt preparada, el, el, quin, quin tipus de sessió teniu preparada? Aquest dimarts doncs, els, els hi tocarà començar a buscar informació sobre quina... Uh, sobre, sobre la competència que tindran, sobre on poden obrir... O sigui, ells ja s'han fet una, ells ja tenen fet eh, el públic objectiu que tindran, és aquí i la volen vendre, mm. doncs una miqueta començar a veure on està aquest públic, mm -hmm. on quina àrea el puc posar, el, començar a buscar possiblement un local, mm. però bueno, això mm-hmm. encara, encara falta acabar-ho de perfilar. Mm. Molt bé. Doncs Jordi, Simon, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que la setmana que ve ens puguis anar donant més dades d'aquesta acció formativa en economia solidària que es realitza des d'aquí, des de la Fundació Trini Jove i que doncs, està aprofitant aquesta oportunitat que els hi donen l'Institut Josep Comas i Solà per portar, per, bé, per començar a donar idees als joves d'avui dia que puguin o que vulguin muntar un negoci. Moltes gràcies a vosaltres. D'acord. Doncs el que fem ara mateix, una petita pausa i tornem. Mm -hmm. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs la Biblioteca Ignes Iglesias Can Fabra convida els joves autors de còmics a exposar la seva obra. Es tracta d'un espai de microexposicions de l'àrea de còmics de la Biblioteca Ignes Iglesias Can Fabra, al carrer del Segre número 24, que lo que quiere és promover dibujantes i guionistes pues primerizos. pero no es tan primerizo <laughs> el dibujante o el guionista que tenemos al otro lado del hilo telefónico, como es el señor Francesc Martínez. Muy buen día. Hola, buenos días. Buenos días. Pues eh, cuéntanos, ¿qué es lo que estáis realizando en la biblioteca Inas Giles y Escanfabra? Bueno, yo soy usuario de la biblioteca, voy a veces allí a, bueno, a escribir o a consultar alguna publicación y un día vi que ofrecían a los autores noveles de cómic a exponer allí. Y yo estoy empezando a hacer cosas de, de guión, porque yo mm. dibujar, no sé, soy un negado, pero, <laughs> pero escribir, pues bueno, me gusta mucho y, llevo mm. un tiempo, unos años colaborando con algunos dibujantes. Hablé con la encargada de la sección mm. y dijo, bueno, que eso miraría y al final me dijo, bueno, pues, pues que sí. ¿Y cuánto tiempo llevas ah, como guionista? Pues más o menos empecé a hacer cosas desde 2008-2009. Lo que pasa es que en publicar en España hoy en día es muy difícil, hmm. y entonces, bueno, se trabajando. Y ahora estás colaborando con diferentes dibujantes, ¿no? Sí, empecé colaborando con un chico de Dice... que se llama Conrado Martín, hmm. y bueno, con el tiempo pues fui conociendo gente, me recomendaron, colaboré con buena una hmm. revista, y bueno, ahora mismo estoy colaborando con 17 dibujantes diferentes, ah, que son los que se verán en la exposición. ¿Y que podemos hablar de qué dibujantes son? por ejemplo, mira, tenemos a, yo no sé, a, Gabriel, es un chico de Pontevedra, con que hice una historia sobre un, el parque de atracciones de Montjuic, hmm. se publicado en el Arcas de Historietas, una chica argentina que se llama Alejandra, con un chico de aquí de Barcelona que se llama David Cubero. Hmm. Son muchos, son muchos, pero estoy muy contento con ellos porque realmente están trabajando muy bien y le ponen mucho empeño en una cosa que de momento no, no da dinero. Hmm. ¿Y de dónde sale la idea de realizar un guión? Pues no sé, a mí siempre me ha gustado pensar historias. Ya cuando iba al instituto, cuando había los premios San Jordi, mm. siempre me presentaba y siempre alguna cosa me daba algún premio. Y siempre me gustó y como siempre me ha gustado el mundo del cómic desde, desde chiquito, pues mm. pensé, o sea, pues voy a hacer algún, voy a hacer algún guión. Mm. Y empecé y a la gente le gustaba, pues he continuado y mira, aquí estoy. ¿Y las ideas para hacer los diferentes guiones de dónde surgen? Pues puede venir de dos sitios principalmente, o algo que me invente yo, de que me inspire o de que me guste y quiera hacerlo, o a veces cuando me dicen de colaborar con alguna revista, por ejemplo, de arcas historietas o alguna antología que me han dicho de colaborar, pues ellos me dan una premisa. que pues tienen que ir de, de, sobre esto. Entonces yo a partir de ahí ya trabajo una historia y me la invento. Pero normalmente me lo invento yo, ¿eh? Es algo que hablo con el, dibujante, y llegamos a un pacto y tiro por ahí y que tienes que trabajar mucho con los diferentes dibujantes. Sí, claro, a ver, todo depende del tipo de historia. Por ah. estoy trabajando en una historia infantil, hmm. que es un, sobre un bebé que tiene poderes, ah. y entonces pues pensé, a ver, de los dibujantes con que estoy trabajando ahora, ¿cuál sería la más adecuada? Por ejemplo, es una chica de Valencia que se llama Marta Navarro, ah. que tiene un dibujo muy bonito, y, estoy trabajando con ella en esto. A lo mejor ahora soy una historia más haciendo una historia más oscura, por ejemplo, una, un dibujante de, un dibujante de cómics que tiene un problema, pues decidí por ejemplo, un chico se llama Adrián, que tiene un dibujo más serio, pues trabajar con él. Muy bien. Y también tendríamos que mirar a ver, mm, mm, bueno, qué, propuestas ah, hacen los dibujantes y qué propuestas hacen los guionistas, ¿no? Para llegar a, un punto de acuerdo. Sí, claro, porque yo no puedo obligar a un dibujante a, a forzar su estilo, mm. porque el resultado sería, sería malo. Mm. nos hemos adaptado los dos, tanto él a mi estilo de historia como yo su estilo de dibujo. Mm. También hay casos como, por ejemplo, Alejandra, que, o David, o David Cubero, que tienen una historia, pero no saben por dónde llevarla, la tenían pensada, entonces contactaron conmigo, y entonces yo preparé la historia a través de su idea original. Mm, también tenemos que decir que la Biblioteca de Inés Iglesias Canfabra realiza esta, esta, invitación a los jóvenes autores de cómics a exponer su obra, ¿no? Sí, sí, es algo realmente que hay, que valorar mucho porque dar la oportunidad a autores jóvenes no, es muy normal y realmente es, impresionante. Mm. Em, me recibieron con los brazos abiertos realmente, mm, sin ningún tipo de problema. Y las exposiciones que he ido viendo allí valen mucho la pena de ver. Em, es una iniciativa que realmente creo que todo el mundo debería valorar e ir a verla. ¿Y qué, podremos ver en esta biblioteca? Pues en este caso, pues como he dicho, como yo he colaborado con 17 dibujantes, creí justo de que cada uno tuviese al menos una página allí expuesta. Entonces la exposición será del 24 de febrero al 28 de marzo. Entonces habrá una página, una página de cada uno. Em, tenemos cosas de humor, tenemos cosas de, mm, de drama, de ciencia ficción, un poquito de cada uno. De acuerdo, pues si quieres añadir algo más. Pues nada, que bueno, pues que eso, que, muchas gracias a, ti y, a la biblioteca. Y bueno, eso, que se pasen por allí del 24 de febrero al 28 de marzo, que están en el primer piso, en la zona de cómic. Y que bueno, desde aquí un abrazo a mis dibujantes, que, que les debo mucho y que gracias por aguantar mis paranoias, que muchas veces que es difícil. De acuerdo, pues recordemos que la Biblioteca Ignacio Iglesias Canfabra se encuentra en la calle del Segre número 24 y que allí pues podrán disfrutar y, ver las diferentes obras que se exponen. De acuerdo. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, buen día. Molt bé, doncs acabem de parlar amb el Francesc, que és un dels eh, guionistes novells de... Bé, no tan novell perquè porta ja molts anys, eh, com tal i com ens ha dit al darrere, però evidentment doncs que aquesta exposició doncs, estarà oberta fins al 28 de març, tal com ens ha dit, i que val la pena doncs, d'acostar-s'hi doncs, per poder veure tant els, dibuixos, tant els dibuixos com els guions que realitzen i que s'empren per eh, poder realitzar una historieta. Doncs el que farem ara mateix, exacte, anem ja directament cap a la nostra agenda, a veure què és el que tenim preparat per al dia d'avui. Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí i hem de dir que l'Espai Jove Garcilaso us ofereix avui un nou concert. Aquesta nit a les, mm, aquesta nit a les 10 del vespre, a l'Espai Joar Garcilaso, al carrer Garcilaso número 103, a la Sagrera, us ofereix avui un nou concert. Avui actuarà For Away from Angangas i l'entrada és totalment mm, gratuïta. Molt bé, també dir-vos que el Centre Cívic de Sant Andreu us ofereix la representació de Truca un inspector de J.B. Presley. El Centre Cívic de Sant Andreu al carrer Gran, del Sant, de, al carrer Gran de Sant Andreu número 111 us ofereix avui, demà i diumenge la representació de l'espectacle Truca un inspector de J.B. Presley a càrrec de la companyia Clips Teatre. Hem de dir que podeu fer la reserva de la vostra entrada al telèfon 655 166 512. Més coses a comentar-vos. Ens anem cap al Museu del Disseny de Barcelona, que us ofereix un itinerari guiat per Sant Andreu. El Museu del Disseny de Barcelona planteja per aquest diumenge dos itineraris guiats, Sant Andreu de l'agricultura i la indústria a l'alta velocitat i passat i present urbà del disseny UP Barcelona. Els dos barris tenen un passat industrial molt important i viuen al començament del segle XXI en plena transformació. Els dos itineraris proposen explicar la història, l'evolució i la transformació d'aquests dos barris del segle XIX fins a l'actualitat, mentre es descobreixen alguns dels edificis més singulars de cada època. Sant Andreu de l'agricultura i la indústria a l'alta velocitat a través d'alguns edificis representatius, com ara la Casa Bloc i els plans urbanístics, es pot explicar l'evolució de Sant Andreu des de finals del segle XIX, en què era un municipi dedicat a l'agricultura i a la indústria, fins a l'actualitat, moment de plena transformació per a la reconversió dels terrenys de les antigues casernes militars, l'arribada del TGV, la construcció de les noves estacions de Sant Andreu i Sagrera i la futura obertura del parc lineal. Doncs hem de dir que acompanyar aquesta, aquest itinerari guiat per Sant Andreu que realitza el Museu de Disseny de Barcelona. Té una durada de la seva visita de 3 hores, el preu és de 8,50 euros eh, per persona i si, podeu, si voleu més informació doncs podeu trucar al 932566801 eh, avui de 10 del matí a 1 del migdia i també dir-vos que la punt de trobada de la gent que vulgui realitzar aquest itinerari serà el xamfrà del passeig Torres i Bages amb passeig de Santa Coloma, és a dir, molt a prop del que és la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Sant Andreu. Parlem ara de la Biblioteca Ines Iglesias Can Fabra, ja ho fèiem abans, i tornem-hi, us ofereix l'exposició Vinyetes Palestines. La Biblioteca Ignes Iglesias Can Fabra, al carrer del Segre número 24, s'ofereix fins aquest diumenge l'exposició Vinyetes Palestines. Al gener del 2012, Acció contra la Fam va desenvolupar amb Álvaro Iglesias i Pere Mehan, il·lustradors i dibuixants de còmic, Vinyetes Palestines, un taller d'expressió mitjançant el còmic amb adolescents palestins del sud de Cisjordània. En els dibuixos es reflecteix com viuen el seu dia a dia a la quotidianitat i volen que la seva situació sigui coneguda més enllà de les seves fronteres. És un projecte d'acció contra la fam i hem de dir que del taller doncs, també ha sorgit el documental Vinyetes Palestines de la realitzadora Raquel Barrera. Uh, doncs aquesta, aquest, aquesta exposició la podeu veure a la Biblioteca Inés Iglesias Can Fabra, a l'àrea de còmics a la primera planta. Més coses a comentar-vos, dir-vos que allà avui, és un, avui es realitzen patis escolars oberts al barri activitats de dinamització educativa. L'escola Ignasi Iglesias, ubicada al passeig Torres i Bages, eh, número 108, entrada pel carrer 5 75 7595, té el seu pati bueno, obert aquest diumenge de 11 del matí a 2 del migdia i l'activitat que hi farà és la de maleta de jocs motrius. Més coses a comentar-vos, parlem de crònica, narració, història i subjectivitat a la Fabra i Coats. El recinte de la Fabra i Coats, al carrer de Sant Adrià número 20, acull fins al 16 de març eh, eh, crònica, narració, història i subjectivitat que s'inclou dins del marc del programa El text, principis i sortides Unides, una proposta comissariada per David Armengol i Martí Manent. Més coses a comentar-vos, doncs ens tornem cap al Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix l'exposició Montcomas. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer, al carrer del Segre número 24, us oferirà fins al 27, fins al 27 de febrer l'exposició Mont Comas, organitzada per l'Institut Josep Comas i Solà i d'aquí de, la, de, de la Trinitat. A través de la figura de l'astrònom i divulgador científic Josep Comas i Solà i dels treballs dels alumnes de l'Institut que porta el seu nom, s'estableix una xarxa de connexions que ens amplia la nostra visió del món. Podreu gaudir d'aquesta exposició dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 del matí a 9 del vespre, dimarts i dissabte de 10 del matí a 2 del migdia i també de 4 de la tarda a 9 del vespre i també diumenge de 11 del matí a 2 del migdia. Ens anem ara cap al Centre Cívic de Sant Andreu que us ofereix l'exposició 1714 des del present. El Centre Cívic de Sant Andreu al carrer Gran número 111 us ofereix aquests dies i fins al 26 de febrer i amb motiu dels fets del tricentenari del 1714 una exposició realitzada pel grup de pintors de Sant Andreu. Els horaris horaris és dilluns de 4 de la tarda a 10 de la nit, de dimarts a divendres de 9 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 10 de la nit i els dissabtes d'11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 de la nit. Ara ens acostem cap al barri de la Trinitat Vella perquè la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix l'exposició Catalunya en Transició 1971-1980. Eh, com acaba de dir en Jordi, aquesta exposició us expliquem una miqueta de que, en què consisteix el Memorial Democràtic mostra a través d'aquesta exposició com es van viure els anys de la transició de la dictadura franquista a la democràcia. L'exposició tracta els moviments socials, culturals i polítics que van configurar aquesta onada de transformació social a la, a la recerca de les llibertats i els drets individuals i col·lectius. Molt bé, doncs eh, també dir-vos que el Centre Cultural Can Fabra us ofereix l'exposició L'Esperança Infantil a Can Dinegar i que l'Espai 30 de la Nova Uiva Nova us ofereix Expo KDDS. Nosaltres marxem i ens retrobem el dilluns. Que passeu un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.